Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Dün e, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günlerinde oruç tutmanın haram olduğuyla alakalı İbn-i Kudam el-Hammeli meseleye değinmişti. Bugün gene Kadı Hıraki'nin sözü ve şerhiyle devam edecek. E, Kadı Hıraki diyor ki şerhin e, sözünde, fıkıh metninde وَفِي اَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَنْ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ رَحِمَهُ اللّٰهِ rivayetun uhra ennehu yasumuha anil fardi. Dün hatırlayacak olursanız Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günlerinde oruç tutmak haramdır demişti. Kadı Hirak diyor ki Ebu Abdullah kim o? İmam Ahmet bin Hanbel. İmam Ahmet bin Hanbel'den diyor teşrik günlerinde oruç farz oruç tutmakla alakalı başka bir rivayet gelmiştir diyor. Şimdi İbn Kudame bu sözü açıklayacak. Ve cümletu zalike enne yamu teşriku menhiyun an siyamiha aydan. Teşrik günlerde diyor asıl da oruçtan menhidir. Yani yasaklanmıştır. Lima rava Nubeyşetu el-Huzeli kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyâmut teşriku eyyâmu ekli ve şurbin. Peygamber sallallahu aleyhi diyor ki teşrik günleri yani kurban bayramında tekbirlerin getirildiği o günler e, yemek ve içmek günüdür. Ve zikrun lillahi azze ve Allah'ı zikretme günlerdir. Biliyorsunuz her farz namazın arkasından bazı zikirler peygamberin sünnetinde vardı olduğu şekilde yapılır bu teşrik günlerinde. İmam Müslim bu hadisi rivayet etmiş. وَرُوْيَنْ Abdullah İbni Huzafe Abdullah İbni Huzafe'den de rivayet edilmiş. قَالَ بَعَثَنِي Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَيَّامَ mina unadi. Mina günlerinde biliyorsunuz haccın gereklerinden bir tanesi de Mina'ya gidip şeytan taşlamaktır. Mina günlerinde diyor peygamber beni gönderdi ve ben insanları nida ettim. Eyyuhannas ey insanlar inneha eyyamu akli ve şurbin ve bi'al. Bu teşrik günleri e, alışveriş, işte yemek içmek, Allah'ın bize bayram kıldığı günlerdir. Böyle diyor. Ben gittim insanlara nida ettim. İlla ennehu min rivayetin vakidi ve huve daif. Vakidi'den başka bir rivayet gelmiş diyor senedi zayıftır. وعن عمرو بن العاص أنه قال هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها. Bu teşrik günlerinde peygamber iftar etmeyi yani orucu bozmayı emrederdi bize diyor. Uzun uzadıya rivayetler var. وَلَا يَحِلُّ سِيَامُهَا تَطَوُّعًا فِي قَوْلِ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ İlim ehlinin ekserisine göre bu günlerde nafile oruç tutulmaz. وَاَنْ İbn Zübeyir اَنَّهُ كَانَ يَسُومُهَا Abdullah İbn Zübeyir'den rivayet gelmiş ki bu günlerde oruç tutarmış. وَرُوْيَ نَحْمِ ذَلْكَ عَنْ عِبْنِ Ömer وَأَسْبَدْ İbni Yezid Bu iki sahabe de tutarmış. Bunlar rivayet edilmiş. وَاَنْ اَبِي طَلْحَ اَنَّهُ كَانَ لَا يُفْتِرُ اِلَّا يَوْمِ الْعَيْدَيْنِ Diyor ki e, Ebi Talha için o diyor iki bayram günü haricinde hep oruç tutardı. O iki bayram günü sadece iftar ederdi diyor. Yani yemezdi. O gün oruç tutmazdı pardon. O gün yerdi. Kurban bayramının birinci günüyle bayram e, e, Ramazan bayramının birinci günü. وَظَاهِرُ أَنَّ هَؤُلَا لَمْ يَبْلُغْهُمْ نَهْيُ رَسُولِ اللّٰهِ عَنْ سِيَامِهَا Peygamberin yasakladığı hadisler bu sahabelere ulaşmamıştır diyor. وَلَوْ بَلَغَهُمْ lem ya'duhu ila gayrihi. Eğer diyor onlara ulaşsaydı hadisler onlar peygambere karşı hadlerini aşmazlardı. وَقَدْ رَوَى Abu Murra Mevla Ummu Hani Ummu Hani'nin Mevlası kölesi Ebu Murra dedi ki diyor ennehu dakhala ma'a Abdullah ibn Amr ala abihi Amr ibn al-As. Babası Amr ibn al-As'ın yanına girdi diyor. فَقَرَّبَ اِلَيْهِمَا طَعَامًا Bir tane yemek uzattı babasına. فَقَالَ kul dedi ki ye. فَقَالَ اِنِّي سَائِمْ Dedi ki ben oruçluyum. فَقَالَ Amru Amr dedi ki ona kul فَهَذِي الْاَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu يَأْمُرُ بِاِفْتَارِهَا Dedi ki bundan ye peygamber bu günlerde oruç tutmayı yasakladı, bozmayı emretti. وَيَنْهَا عَنْ سِيَامِهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ Abdullah ibn Amr'in اَفْتَرَ لَمَّا بَلَغَهُ نَهْيُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ortaya çıkıyor ki Amr ibn As kendisine ulaşan nehiyle amel etmiş. Ve yanındaki oğluna da bunu ne yapmış? Ulaştırmış. وَأَمَّا صَوْمُهَا لِلْفَرْضِ فَفِيهِ رِوَايَةً اِهْتَاهُمَا لَا يَجُوزُ İki tane görüş var farz oruç tutulur mu diye. Birincisi caiz olmadığı görüşü. ikincisi de farz orucun kurban bayramının teşrik günlerinde bayramın birinci günü hariç ikinci ve üçüncü günlerde tutulacağına dair de rivayetler gelmiş. Bunları söyleyen de İbn Amr ve Aişe ennehuma kâle la yurahhis fi eyyâmit teşrik e, en yusamne illa limen lem yecidel hediye. Diyor kurban kesmeyecek kişi bu günlerde oruç tutabilir diyor. Aişe'den rivayet edilmiş bu. Allah en doğrusunu bilendir. Sonra fasıl demiş, bir başlık açmış. Ve yukrahu ifradu yevmül cum'ati bis savmi. Burası önemli. Cuma günü tek başına oruç tutmak mekruhtur. İlla en yuvafika zâlike savmen kâne yasumuhu. Ama adam e, denk gelmiş. Mesela her ayın 13, 14, 15. gününü oruçlu geçiriyor hicri ayı. O gün Cuma'ya denk gelmiş ayın 13'ü mesela. O adam tutabilir. Ama onun haricinde ya ben bugün nafile oruç tutayım diye aklına gelen bir adam Cuma günü ise tutamaz oruç. Çünkü mekruh sayılmıştır. Mislemen يَسُومُ يَوْمًا وَيُفْتُرَ يَوْمًا Mesela bir adam da var bir gün oruç tutuyor bir gün bozuyor Davut orucu. E bir gün cumaya denk geliyor mesela. O adam da tutabilir. Bu nehiden e, müstesnadır onlar. Evet. İmam Ahmet'ten bu rivayet edilmiştir mekruh oldu. Kale qile li Ebi Abdullah. Ebi Abdullah'a denildi ki siyamu yevmul cumati cuma günü oruç tutman hükmü nedir? Fe hadisen nehyen yufrada Tek başına o gün oruç tutmak hakkındaki nehyedilen hadisi nakletti. ثُمَّ قَالَ اِلَّا اَنْ يَكُنَ فِي سِيَامٍ كَانَ يَسُمُهُ وَأَمَّا en yufrada fela. Adetin üzere denk geldiyse az önce saydığımız sebeplerden dolayı tutabilirsin ama öyle değilse asla ve asla tutamazsın dedi İmam Ahmet bin Hanbel. Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Ebu Hureyre diyor ki Semetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yesumenne ahadukum yevmel cum'ati Sizden biri cuma günü oruç tutmasın İlla yevmen qablehu ev ba'dehu. Ya bir gün önce beraber birleştirsin ya bir gün sonra beraber birleştirsin. Yani aklınıza esti. Dediniz ki Allah'a nafile ibadet edeyim. Cuma günü oruç tutayım. Ne yapmanız lazım? Cumartesiyle birleştirmeniz lazım. Ki ancak o zaman tutabilirsiniz. Veya perşembe oruç tuttuysanız bir gün öncesinde cuma günü oruç tutup birleştirebilirsiniz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak buna ne yapmıştır? İzin vermiştir. Gene aynı şekilde kardeşler Cumartesi günde tek başına oruç tutmak mekruhtur. Kale ashabına diyor. Ashabımız dedi ki arkadaşlarımız yukrahu ifradu yevmus sebte bis savmi. Cuma günü oruç, cumartesi günü oruç tutmak yasaklanmıştır, mekruhtur. Lima rava Abdullah İbn Busr anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la tasumu yevmus Peygamber dedi ki cumartesi günü oruç tutmayın. İlla fîme uftirde aleykum. Tabi size farz kılınan cumartesi günleri hariç. Peygamber onu istisna kıldı. وروي أيضا عن عبد الله بن بسر عن أخته سماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه أخرجه أبو داود Gene Ebu Davud'dan farklı bir rivayet getiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cumartesi günü oruç tutmayın ama size farz kılınırsa bundan müstesnadır. Ee, ancak işte bir ağaç bulmuşsunuz çok e, aç bir durumdasınız mesela, e, fakir durumdasınız, hiçbir şey yok yani. Ağaç dahi bulamıyorsunuz e, ee, yemeye. Çünkü Mekke döneminde çok işkence olduğu için e, sahabeler bir dönem ot yiyordular, ağaç yiyordular. Bu yüzden affedersiniz koyunlar yuvarlak yuvarlak pisler ya sebebi yeşillik yemeleridir. Diyor ki sahabe biz koyunların pislediği gibi pisler hale gelmiştik diyor. O kadar zorlu dönemler geçirmişler. Artık insanın böyle yanında hiçbir şey olmazsa o günde oruçlu geçirmek istiyorsa o gün tutabilir diyor. Ebu Davud'da rivayet gelmiş. Vakale e, burada hadisin senedini anlatmış. Dolayısıyla bu yaptığımız rivayetten dolayı cumartesi günü oruç tutmak mekruh sayılmış, mekruh görülmüştür. Evet. İbn-i Kudame El-Hambeli Rahimullah gene Kadı Hırraki'nin sözünü naklediyor. Kadı Hilaki diyor ki vel ihtiyaru te'khiru sahuri ve ta'cilul fitri. Sahuru geciktirmek, iftarda acele etmek seçilen şeydir diyor. Bizim mezhebimizdir. Sahuru geciktirmek, iftarda acele etmek. El kelamu fi hadil meseleti fi faslayn. İbn Kudame diyor ki bu mesele iki tane fasla ayrılır. iki tane bölüme. Ahaduhuma fi sahuri bir tanesi sahurda olandır. وَالْكَلَامُ ف۪يهِ ف۪ي ثَلَاثَةَ اَشْيَاءٍ Sahurda üç kısma ayrılır diyor. اَحَدُهُمَا fi istihbabihi. Sünnet olan kısmı vardır birincisi. وَلَا نَعْلَمُ ف۪يهِ بَيْنَ الْعُلَمَا خِلَافًا Alimler arasında bu konuda hilaf bilmiyoruz. وَقَدْ رَوَا أَنَسْ أَنَّ النَّبِي سَلْسَنْ قَالْ تَصَحَّرُوا فَاِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً Resulullah dedi ki sahur yapın çünkü sahurda bereket vardır. Müttefekun aleyh. وعن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر سحري Bizimle ehli kitabın orucu arasındaki fark bizim sahur yapışımızdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahracahu Muslim ve Ebu Davud ve Tirmizi. Üç rivayet ettiler. Ve kal hadisun hasenun sahih. Öyle demiş Tirmizi. Raval İmam Ahmed bi isnadihi an Ebi Sa'id kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Es-sahuru bereketun fela ted'uh. Sahur berekettir onu bırakmayın. وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ Şüphesiz Allah ve melekleri sahur yapanlara salat ederler, selam ederler. Sahurun bu kadar bereketi vardır. Sahur üç kısımdır dedi ya. Önce e, sahuru geciktirip iftarda acele etmeyi ikiye ayırdı. Bir sahur dedi, sahuru üçe ayırdı. Sahurun faziletini anlattı. وَالثَّانِ فِي وَقْتِهِ İkincisi ise sahurun vaktidir. قال Ahmet yu'cibuna takhiru sahuri. Sahuru geciktirmek bana hoş gelir diyor. Lima rava Zeyd ibn Sabit. Kale tasahharna ma'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem thumma kumna ila salah. Diyor peygamberle aleyhissalatü vesselamla sahur yaptık hemen ardından e, namaza kalktık diyor. Sahuru o kadar geciktirmişler ki ta fecrin girişine kadar. Daha fecrin girişine son ana kadar yemiş içmişler yani. Ondan sonra vakit bitince hemen namaza durmuşlar abdestli bir şekilde. Kultu kemkâne kadru zâlik. Dedim ki bunun miktarı nedir? Kâle hamsîne âye muttefekun aleyh. 50 ayet okuyacak kadar namazda, namaz o kadar sürmüş. Sormuşlar 50 ayet okumuşlar sabah namazında. O kadar bir miktar. Çünkü Resulullah'ın sabah kıraatı bu kadardı aleyhissalatü vesselam. Bu da neyi ifade eder? Demek ki sabahın erken vaktinde bu yapılmış. E, o sabah namazı vaktinde sürekli e, neyle geçirilmiş? Sabah namazı vaktinde sürekli ibadetle geçirilmiş. Gene Rava El-Irbadu İbn-i Sariye'den geliyor. Kale da'ani Resulullah sasam ile sahuri. Peygamber beni sahura çağırdı. Fekale halumme ilel gada'il mübareki mübarek yemekten yiyecekler gelsinler buraya dedi. Halummu var mı yani gelsinler buraya. Revahu Ebu Davud ve Nesai. Semmâhu gadâ likulbi vaktihi minhu. Gada diye isimlendirilmesinin sebebi fecre yakın olmasındandır diyor İbn Kudame. Ve li'ennel maksuda bis sahuri et takva et takavvi ale Çünkü diyor sahurun sahurdan irade edilen şey nedir şeriatta? Oruçlu kişi gündüz kuvvetli tutmasıdır sahurun. O yüzden ne kadar geç yapılırsa bu kişiye o kadar fayda getirecektir diyor İbn Kudame el-Hambeli. Daha sonra kâle Ebu Abdullah اِذَا شَكَّ فِي الْفَجْرِ يَأْكُلَ حَتَّى يَسْتَيْقَنَ طُلُوعَهُ Mesela şüphe etti diyor adam İmam Ahmet bin Hanbel. Fecir oldu mu olmadı mı? Vakit bitti mi bitmedi mi? Diyor ki yakinen bilene kadar güneşin doğduğunu bu adam diyor sahurunu yapabilir diyor. İmam Ahmet bin Hanbel. Çünkü ayet var diyor. Ahmet dedi ki Allah ayette şöyle söylüyor. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Beyaz iplik, siyah iplikten ayrılana kadar yiyin için. Ta ayrılan ayrılması tebeyyene. Ortaya çıkana kadar sizin gözünüzde beyan olana kadar. وَقَالَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَمْنَعَكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ اَذَانُ Bilal. Bilal'in ezanı sizi sahurdan men etmesin. Çünkü o dönemde e, sahura ezanla sesliyorlardı. Bugünkü Yahudilerin yaptığı gibi davulla değil. O yüzden diyor ezanın e, Bilal, Bilal'in ezanıyla bozmayın diyor. وَلَا فَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ O vakit fecir çıkmış olmaz. وَلَكِنَّ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ fil ufuk. Fecir nerede olur? Ufukta olur. Siz ufuğa bakın, Bilal'in ezanına itibar etmeyin diyor. Hada hadisun hasen demiş İmam Tirmizi, o da rivayet etmiş bu hadisi. قال Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anhu ve huve yetesahharu Ebu Bekir Es-Sıddık bir gün sahur yapıyordu. Yanındaki çocuğa dedi ki ya gulam ey çocuk ecifil baba, la yefce'ne es-subhu ve kâle racul ibn Abbas inni etesahharu fe izâ şekektu emsektu İbn Abbas diyor ki birine ben sahur ediyorum eğer şüphe edersem diyor onu bırakacağım diyor. Yani fecir doğdu mu doğmadı mı İbn Abbas da bu görüşü tercih etmiş. İbn Abbas gene diyor ki kul ma şekekte hatta la taşuk. Şüphe etmeyene kadar ye iç. Şüphe ettin mi bırak diyor yemeği içmeyi. İbn Abbas radıyallahu anhu. Fe emmel cime e, peki fecre yakın adam evli yemeği biraz önce yemiş. Mesela şehveti var cima edecek ehliyle. Fela yustahabbu ta'khiruhu. Onu geciktirmek müstehap değildir diyor. Onu geciktirmek müstehap değildir. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَوَّى بِهِ وَفِيهِ خَطَرُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ Kefaret ödemenin vacipliği büyük olduğu için ve cezası büyük olduğu için yani bu da insanı oruç sırası içerisinde eğer eşiyle beraber olmak gibi bir şey itecekse diyor burada diyor şüphe dahi etse e, kişiyle, kişinin eşiyle beraber olması daha hayırlıdır diyor İbn-i Kudame. İslam kolaylık dini. Es-salis üçüncüsü sahurun fîmâ yutasahharu bihi ve kullu ma hasala min ekli ve şurbin hasala bihi fadilatu sahuri li kavli aleyhissalatu vesselam وَلَوْ اَنْ يَجْرَعَ اَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ Su dahi olsa içsin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir yudum su dahi olsa sahurda kalksın içsin. O yüzden üçüncü kısımda kesinlikle ve kesinlikle sahuru ne yapmaktır? Yerine getirmektir. Gene Nebi Salsam'dan başka bir hadisi bu bapta alimler rivayet etmişlerdir. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ni'me sahurul mu'mini ettemru. Müminin ne güzel sahurudur hurma diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahurda özellikle hurma yemekte de hayır vardır. Ebu Davud bunu rivayet etmiştir. Faslu sani ikinci kısım neydi? Fi ta'cilil fitri. Bu baptaki ikinci kısım iftarda acele etmekti. Burada da fihi umurun selase gene üç iş var. Birincisi fi istihbabi müstahap olan hali huve kavlu ekseril ehlil ilmi ilim ehlinin çoğunun sözüdür. Lima rava Sahl ibn Sa'd Sa'idi ennen Nebi sallallahu aleyhi la yezalun nasi bi hayrin ma'accelul fitra. İnsanlar diyor iftarda acele ettikçe onlarda hayır eksik olmaz. Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmişler. Hani bugün millete 10 dakika geç açtırıp 45 dakikada erken sahuru başlatıyorlar ya. Yani tam Allah Resulü ne söylemişse hayır adına tam zıttını şeytanlar yaptırıyorlar. Halbuki dediğim gibi hadis müttefekun aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. İnsanlar iftarda acele ettikçe onlardan hayır eksik olmaz. وَاَنْ اَبِي عَطِيَّ قَالَ دَخَلْتُ اَنَا وَمَسْرُقْ عَلَى عَائِشَةِ Bir gün Ayşe'nin yanına girdik diyor. Fekale Mesruk. Mesruk dedi ki Raculan min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahaduma yuaccilul iftara ve yuaccilul magribe. Peygamberin asabından iki kişi gördük. Bir tanesi iftar ederken e, yani iftarını bozarken acele ediyor. Vel aharu yuakhirul iftara. Diğeri de biraz geciktiriyor. Ve yuakhirul magribe. Akşam namazını da bu yüzden geciktiriyor. Galet men zellezi yuaccilul iftara ve yuaccilul magribe. İftarda ve akşam namazında acele eden kimdir dedi. Gale Abdullah. Dedi ki Abdullah'tır o. Yani İbn Mesud'u kastediyor. Galet hakeze kana Resulullah sallallahu yasna. Peygamber de Abdullah'ın yaptığı gibi yapıyordu diyor. Ayşe radıyallahu anha. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. O yüzden e, iftarda acele etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetidir. E, bunu terk edenler de peygamberin sünnetini terk etmiş olurlar. O yüzden biz bugün e, halktan, müşrik halktan farklı olarak 10 dakika zaten takriben bir erken açıyoruz ki zaten o vakit güneş batmış, akşam namazı vakti girmiş oluyor. Gene bu bapta İbn-i Kudamel Hambeli bir hadisi kutsi naklediyor. Allah subhanahu teala diyor ki hadisi kutsi de kullarımın bana en sevimli olanı iftarda en acele edenleridir diyor. Allah azze ve celle subhanahu teala hadisi kutsi de. Dolayısıyla Ramazan aylarında sahuru geciktirmek tabi vaktini geçmeyecek şekilde ve iftarda da acele etmek tabi vaktinden önce almayacak şekilde Allah Resulü'nün emrettiği müstahap işlerdendir. İnşallah kaldığımız yerden bir dahaki dersimize devam ederiz. İnşallah Teala. Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente ve